Pasatu den txartzen, uh, eh, burasoak kesatu ginen, zenta kendu digute eh, postu erdi bat frantxexez, zenta gure eh, ikasten kopurua uh, da. Eta hoai gauzak aldatu dira, aldu den txartzerako, uh, izen emaitekin eta hor diren uh, ikasleekin, normalki ukanen ditugu uh, bat aur aldu den txartzean. Beraz guk nahi dugu uh, postu erdi bat bere eskuratu, euskaraz. Eskolako antolaketa uh, eh, obeko izanen da uh, postu erdi bat euskaraz eh, ukanez. Badugu esperantza eta zenbakiak gure alde dira. Irutan hori aur elduden urtean, uh, bon, zenbaki polita da. Eta gainera, uh, barriar jauna, dazen dena gure uh, Itza eman du joan den urtean, uh, berriz ikusiko duela gure egoera, jakiteko uh, eta erabakitzeko zerbait.